บุ๊กทูหกเชสต์อ่านและเขียน č t นีอั p ซานีผมอ่านสตูผมอ่านจดหมายสตูปิสเมโนผม ่านคำศัพท์ Čtu s l o v ผมอ่านประโยค Čtu větu ผมอ่านจดหมาย Čtu dopis ผมอ่านหนังสือ Čtu k n i ฮ u ผมอ่าน Čtu คุณอ่าน ชเตช เขาอ่าน ชเต ผมเขียน ปิชู ผมเขียนจดหมาย ปิชูปิสเมโนผมเขียนคำศัพท์ ปิชูสโลโว ผมเขียนประโยคชูเวียตุผมเขียนจดหมายปิชูดอปิสผมเขียนหนังสือปิชูกนิโฮผมเขียนปิชูคุณเขียนปิชช เขาเขียนพิเช e